lortu dugu. Ofizialtasuna eskura dugu. Ongi etorria izan dadila. Euskal Herriko selezioa! eta 2008 lauko abenduaren ogoita sortzia egun historikoa izanen da Euskal Pilotaren dako. Mila bederatziun eta larrogoita amarrian jadanik, Kubako munduko txapelketa kari hasi ziren Euskal Pilota selekzio ofiziala izaiteko alagik Hogoita amala urte berantago lortu da partez bainan borroka initzen ondorioz. Esaitek bere garaian eraman bezala. Euskadiko selekzioaren sortzia onartu du beraz FIPV Nazioarteko Federazioko Batzar Nagusiak Irunean, Zavie Kazobo Nazioarteko Federazioko lehen dakaria. Euh, il uh, 75 ou 78%. En favor. Euneko irurogeita emezortzi euh, alde egindu, orain nazioarteko pilota federazioak Espainiako kirolen goi kontseiluari jakinaraziko dio eta ikusiko zegertatuko den. Porskie de la federación euh, internacional, Le vote est acquis dans par Munduko federazioari dagokionez, bozka onartua da. Orain Espainiako kirolen goi kontseiluko presidenteari dagokio, kirol legearen sortzi euh, puntu bi artikulua segituz behar den erabakiaren hartzea eta errespetatuko du. Et nous la respecterons la loi sur le sport n'a pas d'extraterritorialité. Elle s'applique au Royaume d'Espagne et seulement au Royaume d'Espagne. Kirol legea ez daiteke atzerriratea da, Espainiako erresumari dagokio, beraz Euskal Autonomia Erkidegoaz mintzo dira egan nahi Gipuzkoa, Araba eta Bizkaia. Gipuzkoa, Araba, Bizkaia. Aldarik kontra zen Julian Garcia Angulo, Espainiako Federazioko presidente dena oraindik zonbait egunez, baina berak eta kubako buruzagiak ez dute bozkatua alizan, bi erri aldeek diruzorak baitituzte nazioarteko federazioarekiko. Larun batean kampuan zegoen Euskal Herriko Euskal Pilota Selekzioaren aldeko mugimendua erabakiaren zain, amaialagalde endaiagaren poza entzuten dugu inar iraizotzen mikroan. Egun historikoa egaren nuke, abai, bizki kontent, eh, bizki tentsoa izan da, eta azkena lortu da, ze mm. plazera. Mementuko Euskadiko selekzioa izango ditake, beraz eh, Euskadikoek jokatuko lukete mementuko bakarrik, baina mementuko ezakigu deus, ezakigu nola, norekin, zer, baina egun historikoa dala ere, batzuek jokatzen alko dutelako. Beraz, eh, nolabait borta bat ideki da, edo leio bat? Ba, ne usaz, eh, atea handi bat ideki da, eta orain eh, zakit nola eginen den, barne ba, Euskadiko federakuntzak doren kudeatuko, baina ate, bai, bai, atea ireki da, eta zinez historikoa izan da, ikusiz, zenbat urtea giren bojokan, urtarako. Beraz, eh, goaldetik borta bat ideki da, orain Ipar Euskal Herritik ere beste borta bat ideki nahiko litaik ez da? Hori da, helburua da, denek bat egin dezagun, eh, ordan Ipar Aldeko entzaten eustez pixkat eh, orain dik beste borroka bat izanen da, ez baikira estatu juridiko berdinean, baina aleginak eginen ditugu eta ikusiko dugu ea guk ere zerbait egin dezakegun hortan. Ibarraldean orain zer da aldarrikatzen dena, zein da ondoko urratsa? Ordan, guk sortu dugu elkarte bat, iparraldeko jokalaren artean eramaten duguna, hogei bat jokalare gira, eta gure helburua ba, hori, Euskal Selekzioa lortzea, orduan hor ikusiko dugu nola itzen algeran elkarlanen Euskadikoekin ere, Baina eh, guk eh, ekimenak antolatzen ditugu, gure helburua da Euskal Selekzioa ipatzea, iparraldan oi hartzunak izatea, eta Euskal Egi osoan ere oi hartzunak izatea, eta hortako ekitaldeak antolatzen ditugu eta preseski makian duzue heldu den itzordu importanta. Hori da, jokta gilaren amaikan eh, eh, egun importante bat antolatzen dugu, Euskal Selekzioaren eguna, Eta orduan hortan e, goizan eginen dugu gure biltzak nagusia, aurkezteko pixka bat gure proiektua, nor giren, zein diren gure helburuak. Ondotik e, eh, bertso bazkari bat eginen da, lekorniko ikastolak antolaturik. Eta ratxalan animazio desberdinak eh, proposatuko ditugu. Hasiko gira pontspailazoarekin, ondotik... Gaia elkarteak ere eh, pilota iniziazio bat eginen du, aurrentzat, luentzat, aizkolariak ere hori zanen ditugu, gero pilota partidak antolatuak zanen dira Euskal Selekzioko jokalariekin, eta ondotik be gaualdia eta kontzertuak baditugu eh, gaualdian, uh, eh, ara, uh, sortzietatik goitik. Berriaz poste madira ere, urratx bat baizik ezta, zazpri provinziak osatu eskual pilota selekzioaren aldeko mugimenduaren zat. Mikel Agalde. Gu ez gaudeno eta nafarroa ez dago pilotaririk barnean, mementuz, ez dakit eskual selekzioa ditzen alden, bintzat eskualiko selekzioa bai, eta, bueno, bain biziki importantea da, eta urrengo txapeketetan, eh, bintzat eskualdun batzuk, eh, eskualeriaren, bintzat eskualiko provinzia batzuen eh, izenean kompetitzea biziki importantea da. Baiezkoa atera delarik, hainbat txinka, hainbat besarka da ikusi ditugu, momentu unkigarria izan da ez? Be, bai, hor batzuek hakin behar da, dibideak kiko kaballero, hori indela oitamar eh, tamar bosturte lehen dakarria zegoen eskoa dikoan, horiek hasi ziren borroka horretan eh, fermu, e, Kubako mundialean ere hoiekin adostu zen e, Euskadik herrikoa ja, izango zuela zerbait aurkezpen bat han espazen ondo pasatu ere eta borroka horrek gora berekin segitu du oita mabos urte honetan eta hoientzat e, noski guretzat bali da hoientzat nola ez e, emozio handiko emozio handiko garaipen bada hoientzat eta eta gaur egun gaur beintzat ospatu behar dugu eta ea urengo egunetan e, gure Euskal Herrikoarekin nola ibiliko garen. Egan bezala ofizialtasuna baiestatu beharku du orain Espainiako Kirolen goi kontseiluak, Espainiako Kirolegean afagoan aplikatzen aldenez, Ageriko galde bera eginen dion nazioarteko federazioari nafajoak, atik ez denez olako kirol legerik Frantzia mailan, borroka aintzina eramanen du eskual selekzioaren aldeko mugimenduak, zazpiek bat egiteko eta jada, urtahilaren amekan, eskual selekzioaren aldeko egun osoa antolatu dute makean. 2008-ko urtahilaren amaikan, makean, lapurdin, Goizean hasita, iparraldeko euskal selekzioaren aldeko taldeak egun osoan gure selekzioaren aldeko aldarrikapen eguna izango dela jakinarazi nahi dizuegu eta gonbidapena luzatzen dizuegu.